บุ๊กทูสิบ δέκα 10. เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ χθες, σήμερα, αύριο Χθες, σήμερα, αύριο. เมื่อวานเป็นวันเสาร์ χθες ήταν Σάββατο Χθες ήταν Σάββατο. เมื่อวานผมไปดูหนัง χθες πήγα σινεμά Χθες πήγα σινεμά. หนังน่าสนใจ η ταινία ήταν ενδιαφέρουσα Η ταινία ήταν ενδιαφέρουσα. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ σήμερα είναι Κυριακή Σήμερα είναι Κυριακή. วันนี้ผมไม่ทำงาน σήμερα δεν δουλεύω Σήμερα δεν δουλεύω. ผมอยู่บ้าน θα μείνω στο σπίτι Θα μείνω στο σπίτι. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ αύριο είναι Δευτέρα Αύριο είναι Δευτέρα. พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก αύριο δουλεύω πάλι Αύριο δουλεύω πάλι. ผมทำงานที่สำนักงาน δουλεύω στο γραφείο Δουλεύω στο γραφείο. คนนั้นคือใคร ποιος είναι αυτός Ποιος είναι αυτός? คนนั้นคือปีเตอร์ αυτός είναι ο Πέτερ Αυτός είναι ο Πέτερ. ปีเตอร์เป็นนักศึกษา ο Πέτερ είναι φοιτητής Ο Πέτερ είναι φοιτητής. คนนั้นคือใคร ποια είναι αυτή Ποια είναι αυτή? คนนั้นคือมาตา αυτή είναι η Μάρτα Αυτή είναι η Μάρτα. มาตาเป็นเลขานุกราน η Μάρτα είναι γραμματέας Η Μάρτα είναι γραμματέας. ปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกัน ο Πέτερ και η Μάρτα είναι φίλοι Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι φίλοι. ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตา ο Πέτερ είναι ο φίλος της Μάρτα Ο Πέτερ είναι ο φίλος της Μάρτα. มาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์ η Μάρτα είναι η φίλη του Πέτερ Η Μάρτα είναι η φίλη του Πέτερ.